Fitmán! Fék, fék! Attila, voltál már megnézni? Na nézd el, nehogy valami baj legyen közben. Na beengedted a hasztát, mi? Itt van az ajtó. আছে Thank you.